you 16 časova, radio televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević. Dobar dan. Novak Đoković i Carlos Alcaraz igraju finalni susret na Wimbledonu. Španski teniser dobio je prvi set. Opširnije u našoj sportskoj rubrici. Evo i ostalih vijesti dana. Donald Trump ranje na skupu u Pensilvaniji, napadač ubijen. Bivši predsjednik poručio Amerikancima da je sada najvažnije da budu ujedinjeni. Brojni domaći i svjetski lideri osudili atentat na Trumpa uz jedinstvenu ocjenu da za nasilje nema opravdanja. Helikopterski servis gasi požar u Gacku. Gašenje otežava nepristupačan teren i jak vjetar. Suša prijeti usjevima, čak i uz navodnjavanje. Španije i Engleska večeras igraju u finale evropskog futbalskog prvenstva. Sunčano i veoma veoma toplo i dalje, mjestimično mogući kraći pljuskovi. Bivši predsjednik Sjedinjenih američkih država i aktuelni republikanski kandidat za predsjednika Donald Trump ranjen je u sinoćnjem atentatu tokom mitinga u Pensilvaniji. Trump, kojim su se oko uva i na licu vidjeli tragovi krvi, je na kućnom liječenju nakon ukazane pomoći u bolnici. Atentator, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks, je ubijen, a poginula je još jedna osoba iz publike, informiše Zorana Marković. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you uh, want to really see something that said, take a look at what happened. Odmah nakon pucnjave, pripadnici Trumpovog obezbjeđenja odveli su Trumpa Sabine bine, dok je on stisnute pesnice pozivao svoje pristalice da nastave da se bore. Napadač, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks je ubijen, ali je u pucnjavi stradao jedan Trumpov pristalica, dok je još dvoje ljudi teže povrijeđeno. Motiv napada nije poznat. Crooks je bio registrovani član republikanske stranke koji je davao donacije i demokratama. Na društvenim mrežama širi se snimka napadača na Trumpa u kojoj izražava mržnju prema njemu. My name is Thomas Matthew Ja sam Thomas Matthew Crooks. Mrzim republikance, mrzim Trumpa. I hate Trump. Javnost je šokirana, posebno nakon što su objavljeni snimci na kojima se atentator jasno vidi na krovu obližnje zgrade sa puškom. Očevici kažu da su pokušavali da upozore policiju. Primijetili smo napadača kako puže po krovu zgrade pored nas. Pokazujemo ga policiji, jasno smo ga vidjeli sa puškom, a policija nema pojma šta se dešava. Zvučalo je kao da je vatromit i svi su oklijevali. Onda smo vidjeli da je predsjednik pao i tada su svi pali na zemlju. Čula sam da govori borite se, borite se. Kao da je htio da nam kaže nikada se nemojte predati. Nastavite da se borite. Isus je uz njega, svi to znamo. FBI je iznenađen što je napadač ispalio više hitaca, a da nadležne službe nisu znale sa kog mjesta je otvorena vatra, kaže specijalni agent Kevin Rodžek. Ono što se desilo nazivamo pokušajem ubistva bivšeg predsjednika. Imamo veliki broj agenata na licu mjesta i blisko sarađujemo sa drugim saveznim agencijama. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden obratio se naciji poslije pokušaja Trumpovog ubistva. Svi mori da osude ovo što se desilo u Pensilvaniji. To je bolesno. Ne možemo dozvoliti da se ovo dešava. Ne možemo to da tolerišemo. Donald Trump je iz Pensilvanije stigao u New Jersey. Njegovo zdravstveno stanje je dobro i svojim pristalicama se obratio preko društvenih mreža. Samo je Bog spriječio da se dogodi nezamislivo. Nećemo se bojati, već ćemo umjesto toga ostati otporni u našoj vjeri i prekosni pred licem zla. Naša ljubav ide prema ostalim žrtvama i njihovim porodicama. Molimo se za oporavak ranjenih, a u srcima čuvamo uspomenu na našeg ubijenog građanina. U ovom trenutku važnije je nego ikada budemo ujedinjeni i da pokažemo svoj pravi karakter kao Amerikanci, te da ostanemo snažni i odlučni i ne dozvolimo zlu da pobjedi. Iz Trumpovog tima saopšteno je da bivši predsjednik ne namjerava da mijenja planove i da će, kako je ranije i predviđeno, iduće sedmice u Milvokiju prihvatiti nominaciju republikanske stranke da bude njihov predsjednički kandidat na izborima. Trump je sinoć u Pensilvaniji trebalo da saopšti ime svog kandidata za potpredsjednika, a rok za to ističe sutra. Lideri brojnih zemalja šokirani su zbog atentata na Donalda Trumpa. Osudili su pokušaj ubistva i izrazili nadu u brzi oporavak aktuelnog kandidata republikanaca za američkog predsjednika. Opširnije u prilogu Srđana Kecmana. Nema mjesta za političko nasilje. Ovo je poruka koja se mogla čuti iz svih dijelova svijeta, odakle su brojni političari osudili pokušaj atentata na Donalda Trumpa. Među njima je i rukovodstvo Republike Srpske sa predsjednikom Miloradom Dodikom na čelu – Želim mu brzo poravak i ispunjenje svih budućih ambicija. Nasilje nikada ne bi trebalo da bude odgovor na bilo koji politički stav, naveo je Dodik na mreži X. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je napad na Donalda Trumpa bio čist akt mržnje i da ono što je rekao atentator slušamo svakog dana, kao i da je sve okrenuto na opačke, jer postaje kriv onaj koji je meta napada. Ovaj čovjek što je pucao, on vam kaže ja mrzim Trumpa, ja mrzim republikance. Kad provodite satanizaciju nečiju, sve vreme, Pa šta očekujete? Da svi ljudi razumeju da vi lažete. Pa neki ljudi ne misle da vi lažete. I neki ljudi nisu, neki nisu sasvim čisti, a neki to urade čak i zbog toga što jesu čisti, pa misle da čine dobro delo što će nekoga da ubiju. Da je svim spoljnim posmatračima bilo očigledno da je Trumpov život u opasnosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da je atentat bio jedini način poslije brojnih pokušaja da se Trump eliminiše sa političke scene, korišćenjem pravnih sredstava i raznim podmetanjima. Premijer Slovačke Robert Fico, koji je i sam ranjen u atentatu u maju ove godine, ocijenio je da Trumpovi protivnici huškaju društvo sve dok neko ne uzme oružje u ruke. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da je francuski narod dijeli ogorčenje sa američkim građanima zbog pokušaja ubistva Trumpa, dok je britanski premijer Keir Starmer rekao da je zaprepašćen šokantnim scenama na Trumpovom mitingu u Butleru. Reagovao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekavši da nasilja nikada i nigdje ne može biti opravdano i prihvaćeno zamah na žitja. Nevjerovatan zločin koji mora osuditi svaka normalna osoba. Ubijeđen sam da će se Amerika nakon ovoga izdići i postati još jača. Želim gospodinu Trumpu brzo poravak i puno snage i podrške njegovoj porodici. Premijer Australije Antoni Albenizi istakao je da je ovo bio neoprostiv napad na demokratske vrijednosti koje dijele američki i australijski narod. Uh, Uh, Te vrijednosti su ono što nas čini velikim demokratskim nacijama i nešto što nas povezuje. Zato svi australijanci čvrsto stoje uz svoje američke prijatelje u ovom delikatnom momentu. I predsjednik Venecuele Nicolas Maduro osudio je atentat i naglasio da se ovakve stvari ne bi smjele događati. Odbijam prihvatiti da se ovako nešto desilo i vjerujem da narod Venecuele dijeli moj stav. Želim Trumpu brzo poravak i neka Bog blagoslovi sve Amerikance i da im mir. Osude pokušaja ubistva Donalda Trumpa stigle su i od brojnih drugih zvaničnika iz cijelog svijeta. Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas povodom izjave poslanika SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiza Salkića da Srbija nikad neće odustati od teritorijalnih pretenzija prema BiH, da nema kraja ludilu i da je riječ o ljudima koji tvrde da su Srbi počinili četiri genocida do sada. Pa Srbi su krivi za zločine u drugom svjetskom ratu, uglavnom izazvane od nezavisne države Hrvatske i Hanđar divizije kao udarne snage ili jedne od udarnih snaga nezavisne države Hrvatske. Ali na to ste naučili već, ne znam čemu se čudite i što vas to iznenađuje. Dakle, po članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bećirovića, pročitajte njegovu knjigu naziv knjige je teritorijalne pretenzije Srbije na BiH, ali tako nekako, nemojte me držati za reč. Vidjet ćete za samo četiri genocida do sada optužuje Srbiju, a inače mi to radimo još od 1804. godine, od prvog srpskog ustanka. Tako da, ludilu kraja nema. Radna grupa Ministarstva pravde u Savjetu ministara, formirana sredinom prošle godine, još nije dostavila prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine jer nema dogovora oko roka za prestanak mandata stranih sudija. Predstavnici stranaka Trojke traže da se odlazak stranih sudija prolongira do trenutka prijema u Evropsku uniju. Slična poruka iz Krnjeg Ustavnog suda, strane sudije ostaju. Jedino iz Republike Srpske istrajavaju na prestanku mandata stranim sudijama. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac kaže da se grdno varaju svi koji misle da će stranci ovdje ostati godinama. Opširnije je Gvozden Šarac. Datum odlaska stranih sudija nepremostiva je prepreka za dogovor domaćih političara o reformi Krnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, mada je to evropska obaveza, a u laktašima početkom godine usaglašeno da se u aprilu usvoji zakon koji predviđa zamjenu stranih sa domaćim, u tom sudu strane sudije i dalje vedre i oblače i donose odluke kojima otimaju imovinu Republike Srpske. Davor Buno za ministar pravde u Savjetu ministara. Ne postoji konsenzus oko datuma. Dakle, ja to moram biti iskren. Dakle, barem evo, govorim sa prošlih sastanaka šta je bilo, a predstavnici iz Republike Srpske investiraju što prije, a predstavnici iz Trojke zapravo investiraju da se još malo pričeka, pa čak i do ulaska Europsku uniju, a što se tiče o predstavnika HDZ-a, mi smo spremni samo da dođemo do konsenzusa i da se dogovorimo. Još prije 21 godinu strane sudije trebale su biti zamljenjene domaćim, kako je to predvidio Ustav BiH. Međutim, političko Sarajevo ima potrebu da međunarodne sudije ostanu što duže, mada njihovo prisustvo poništava suverenitet Bosne i Hercegovine u koji se kunu Staša Košarac, zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara. A sarajevska potreba se može definisati na način da dvojica sudija bošnjačke nacionalnosti u pravu sa trojicom stranac uvijek mogu donijeti odluku koje su štetne po institucije Republike Srpske. Radna grupa Ministarstva pravde nije izradila prijedlog zakona koji bi precizirao prestanak mandata stranih sudija u Ustavnom sudu. Razlog je u poltronstvu pojedinih političkih stranaka koji su navikle na međunarodno tutorstvo, kaže Košarac. Ako neko misli da će strance ovdje biti godinama, on se grno vara. Ako ne želi da razvije politički dialog i dogovor sa Srbima, Hrvatima, a da a priori samo isključivo prihvataju stavove Eh, stranci, ti stranci će kata dotići. S kim misli razvijeti, rekao bih, te odnose. Prema tome mi odustajemo našeg stava fundamentalnog da strancima nije mjesto. Iz krnjeg Ustavnog suda u kome nema sudija iz Republike Srpske i same razgovore o prestanku mandata stranih sudija tumače kao napadi i pritisak. Nakon što su sami sebi produžili mandati nakon 70 godina života, što je starosna granica ustavom normirana, sada traže ostanak stranih sudija da zavujšujući javnost u svom saopštenju da njihov odlazak nije jedan od uslova za nastavak evropskog puta. Rok za odlazak međunarodnih sudija iz Ustavnog suda BiH ne može biti unapred određen, već se to može dogovoriti kada prestane potreba za njihovim prisustvom, odnosno kada domaće sudije sa svojih pet glasova budu same odlučivale o pitanjima abstraktne ocjene ustavnosti. Da su samo domaće sudije odlučivale, ne bi 9. januar bio neustavan i poništeni grb, himna i zastava Republike Srpske, niti bi donosili odluke kojima se preknjižava imovina Srpske na Bosnu i Hercegovinu. A sve je urađeno uz pomoć stranih sudija i zato im još trebaju. I zato Republika Srpska ne priznaje odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH. Uvođenje elektronske građevinske dozvole nije nova tema u Srpskoj, ali je neophodno što prije da se uvede u praksu kako bi privrednici i investitori na jednostavniji i efikasniji način ostvarili prava iz ove oblasti. Da je Srbija uvijek u Srpsku pokazuje i ovaj primjer, jer je Srbija već digitalizovala izdavanje elektronske građevinske dozvole, te će svoja iskustva u pogledu legislative i optimalnih tehničkih rješenja prenijeti i našem rukovodstvu. Opšinu opširnije Gordana Stanić. Za rješavanje građevinskih dozvola potrebno je oko 180 dana, a nekada taj proces može trajati i godinama uz brojnu papirologiju. Zato bi i dobijanje građevinske dozvole elektronskim putem trebalo da bude privlačnije, prije svega za strane investitore i da ih još više opredjeli za domaće tržište, rekao je ispred privredne komore Srpske Mile Petrović. Radi se o dodatnom pojednostavljenom postupku, dodao je Petrović sve bi se završilo na jednom mjestu, investitori bi mogli pomeni što je najvažnije da prate svoj predmet, jer ovo je jedan proces koji bi e, bio, da kažem, kompletan elektronski od podnošenja zahtjeva, izrade lokacijskih uslova, izdavanja građevinske dozvole, pa na kraju i upotrebne dozvole kad za to dođe vrijeme a da ovaj investitor u svakom momentu može da prati gdje je dokle je njegov predmet stigao, Veliki broj stranih investitora koji su izrazili želju da ulože novac odustali su upravo zbog sporosti izdavanja građevinske, a kasnije i upotrebne dozvole. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik je podsjetio da je u Srpskoj prije nekoliko godina realizovan pilot projekat kada je riječ o elektronskim građevinskim dozvolama. On je pojasnio da je pilot projektom u nekoliko opštine i gradova u Srpskoj uspostavljen jednošalterski sistem za izdavanje dozvola dozvola, kao i da je Srbija daleko otišla u digitalizaciji i uvođenju e-uprave. Kolega Vesić je naravno dao na raspolaganje sve, sve e, svoje resurse u smislu i legislative, u smislu najboljih tehničkih rješenja. E, problema sa kojima su se susretali tokom implementacije tog procesa, tako da će nam to dodatno biti od velike koristi. Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić poručio je nedavno u Banja Luci da građani Republike Srpske treba da imaju isti tretman kao i građani Srbije, a to To se odnosi i na oblasti građevinarstva i urbanizma. Vesić je istakao da će ministarstvo, na čijem je čelu, kolegama iz Srpske pružiti svu moguću pomoć kada je riječ o elektronskim građevinskim dozvolama, e-prostoru, ali i zelenoj gradnji. Tako da što se nas tiče, mi smo potpuno otvoreni za saradnju kao da damo i kao da ponudimo Republici Srpskoj svoje iskustva kada je u pitanju izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, svoje dozvole, e-prostor, koji je uveden sada novim za izmenama i dopunama zakona kod nas o planiranju izgradnji, izgradnjem, eh, izgradnjem zelen, sa zelenim sertifikatima koji stupi na snagu u Srbiji 2026. godine, da svi objekti preko 10.000 kvadrata moraju da se grade eh, u sertifikate zelene gradnje. Srbija i Makedonija su zbog elektronskih građevinskih dozvola napredovale na Doing Business ljestvici. Mogućnost dobijanja građevinske dozvole elektronskim putem uticaći i na popravljanje pozicije BiH na Doing Business ljestvici, na kojoj BiH po indikatoru procedura, vremena i troškova vezanih za izgradnju skladišta, te kvaliteta kontrolnih i sigurnosnih mehanizama u sistemu osiguranja građevinskih dozvola zauzima 173. mjesto. Pripadnici helikopterskog servisa Republike Srpske uspjeli su da izbace 14 tona vode na liniju požara na području sela Ključ u opštini Gacko. Linija požara duža je od kilometra, izuzetno je težak teren, duva jak vjetar, a temperatura je visoka pa će helikopter pauzirati do večeras, rekao je za RTRS Boban Kusturić, direktor helikopterskog servisa. On je najavio da bi u gašenje večeras trebalo da se uključe helikopteri MUPA Srbije i MUPA Republike Serpsky. nevjerojatno brzo se širi. Tako da mi moramo napraviti pauzu sad zbog izuzetno visoke temperature i bukvalno je nemoguće sad da radimo, ali ćemo se potruditi, znači čim temperatura malo da padne, ovaj, nastavit ćemo sa radom. Visoka nadmorska visina, izuzetno visoka temperatura, jak vjetar, sve ono što je, ovaj, što nama, što kažu, otežava, a trudimo se da izbacimo vodu sa što manje visine, pritom da ne dovedemo ni sebe, ni posadu u pitanje, ni helikopter naravno, jer znate i sami, ono, jako su visoke temperature iznad vatre. Komunicirao sam sa komandom komadantom helikopterske jedinice MUPA Srbije za njihov helikopter i sliče naš helikopter e, helikopterske jedinice MUPA Republike Srpske, tako da ćemo u koordinaciji definitivno popodne ratma. Nadležni u Gacku istakli su da uzrok požara ljudski faktor. Bez obzira na konstantne apele da se ne pali vatra na otvorenom, građani se posebno u Hercegovini pozivaju na oprez, a u slučaju požara obavezni su da jave vatrogasnoj službi. Opširnije Momir Milić. Ekstremno visoke temperature i dug sušni period povećavaju rizik od požara. Najčešći uzroci požara na Hercegovačkoj regiji su nemar i nepropisno korišćenje otvorenog plamena, odnosno ljudski faktor. Pitali smo građane kako spriječiti požare na otvoreno. Izazivanje požara bude krivično djelo. To je broj jedan, drugo prevencija naravno. Treće je sama svijest podizanja ljudi o tome da ne treba da pale vatru na otvorenom prostoru. Ali svakako promjena zakona gdje će i namjerno izazivanje ili slučajno izazivanje požara biti krivično djelo. Ako budemo vodili računa, ko što smo vodili recimo prošle godine, nadam se da neće biti požar. Od početka 2024. godine teritorijalna vatrogasna spasiločka jedinica Trebinje imala je 191 intervenciju, od čega je 71 za požare na otvorenom prostoru. To su bili požari niskog rastinja, razne vrste deponija, šume, putni pojasevi, livade i sve ono što spada u ovu klasifikaciju lokaciju navodi zamjenik komandira teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Neđo Ćuk. Mislim da je uzrok bio toga svega što smo mi, ono što kažu, cijelu godinu apelovali na građane da vatru koju pale i bilo kakvu potrebu da imaju za paljenje na otvornom prostoru, da pozovu teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Trebinje, to je 1, 2, 3, da ćemo mi doći u pomoći i asistirati im znači, u, u toj pomoći. I mislim da je većina građana shvatilo taj problem i to smo radili ili na mnogim mjestima, tako da je sigurno smanjen iz tih razloga ova vrsta požara ovoga proljeća. Još jednom apel za sve, ukoliko vidite dim ili otvorenu vatru, odmah pozovite 123 kako bi vatrogasne jedinice blagovremeno mogle da spriječe požare većih razmjera. Poljoprivrednici sa nevjeru, nevjericom gledaju nebo nadajući se zahlađenju i padavinama, ali tropske vrućine najavljene su i narednih dana. O tome kakve bi posljedice suša mogla imati na usjeve u prilogu Slađane Radovanović. Imajući u vidu klimatske promjene, ozbiljna poljoprivredna proizvodnja posljednjih godina nezamisliva je bez navodnjavanja. Nažalost, u ovim ekstremnim uslovima ni sistemi za navodnjavanje kap po kap ne mogu da spriječe štete na usjevima. Ratar iz Golog brda Nikola Aleksić nije moglo doći do, do potpunog oprašivanja, odnosno formiranja klipa. To je posljedica tih visokih temperatura i, nažalost, na, to nećemo moći utjecati. Na ovim površinama što se mogao da zalijem, stanje kukuruza fiziološko je zna, e, jedno, značajno povoljniji, međutim, na ostalim površinama kukuruz je u izdisaju. Zabrinuti povrtari Rade Jovičević iz Trnjaka proizvodi cveklu na 11 hektara. Planirao je da ovom kulturom postrano zasije još 3,5 hektara, ali mu vremenski uslovi to ne dozvoljavaju. Ne mogu da sijem zbog visoke temperature džabe što ja ima navodnjavanje kad će klica izgore za dan. Ne može da opstane. Če ako bude ovakve temperature, više proizvodnje i nema ovog tipa. Višednevna suša uzima danak na svim poljoprivrednim kulturama, upozoravaju stručnjaci, agronom Gordana Gajić zalivanje, orešavanje, prekrivanje mrežama, to je prvenstveno moguće u, u ovaj povrtarskim kulturama, jednostavno zasenjivanje tih biljaka smanjuje se ova posljedica. Takođe upotreba kalcijuma u sistem, prskanje preko lista, malo veća bujnost lista e, smanjuje velika oštećenja od visokih temperatura, a to je prvenstveno kod e, paradajza i paprike. E, dolazi do pojave ožegotina na plodovima i... Ove sedmice temperature vazduha kretale su se od 34 do 39 stepeni stepeni Celzijusa. Ovaj toplotni talas nastavit će se i narednih dana, kaže agrometeorolog Dejan Supić. Ako bude padavina, to će biti negdje oko 17. i 21. E, jula. To će biti uglavnom e, padavine podljuskovitog karaktera, praćene gradom, a moguće su i vremenske nepogode praćene ovaj, vjetrom, pojačanim vjetrom, gradom i superčelijskom ulojom. Tropske temperature zadaju glavobolju i građanima koji spas traže na bazenima i kupalištima. Za razliku od nekih lokalnih zajednica, Bijeljina nema redukcija i pitke vode ima dovoljno. U julu je vrijeme za žetvu lavande. U ovo doba godine oživi Ljubinsko polje na kome se plantaža aromatičnih ljubičastih cvjetova prostiru na 10 hektara. Opširni je Tatjana Borovčanin. Nismo ni u Francuskoj ni u Provansi, već u Hercegovini, na Ljubinskom polju lavande. Mali ljubičasti cvijet opojnog mirisa, ljekovitog svojstva, spreman je za žetvu. Berači lavande većinom mještani obavljaju posao ručno kao i u prošlosti srpom. Jovan Kukisić iz Vranja ljubav je dovela u krševitu Hercegovinu u kojoj se kaže lijepo živi, ali i mnogo radi. Suprug odavde iz Ljubinja, ja se zatreskala u njega i došla, udala se i ostala. Ovdje je raj na zemlji što se života tiče. Ova lavanda vam je prava pravcata odmor za dušu, prava rehabilitacija. Ova mediteranska biljka nije zahtjevna, pogoduje joj krš i jako sunce. Ove godine dala je izuzetan prinos. Istakla je Ranka Kučinar, poslovođa. Sve što se radi, radi se ručno, radi se srpom, motikom. Uglavno nema nikakvi eh, hemijskih sredstava, ne dolaze na platažu. Lavanda ima široku primjenu u kulinarstvu, medicini i kozmetici. Od lavande sa Ljubinskog polja najviše se prave eterična ulja. Uz lavandu zasađene su i druge ljekovite biljke poput smilja, žalfije, vrijeska. Zorica Ćorović, rukovodilac radne jedinice. Od teričnog ulja koja se dobije od lavande, onda pravimo razne kozmetičke proizvode poput krema, ulja za masažu i mnogih drugih. I da je još ovakvih polja ove aromatične biljke, siguran bi bio put do tržišta, jer su njen kvalitet, ljekovita i terapeutska svojstva nadaleko poznata i cijenjena. Novi projekat vodosnabdijevanja u Prijedoru vrijedan je 2,4 miliona maraka. Planirana je rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u nekoliko gradskih i prigradskih naselja. 350 domaćinstava biće prvi put priključeno na gradski vodovod. Opširnije Dragan Zrnić. Projektom je obuhvaćeno naselje Donji Orlovci koje nije spojeno na gradski vodovod. U jednom dijelu naselja voda iz bunara nije za piće jer je puna željeza. 11 očlana porodica Knežević u kojoj je četvero djece prinuđena je da kupuje vodu. Rajko Knežević, Donji Orlovci, Prijedor. Bilo bi prava stvar. Bilo, bilo bi nama ljepše i na zanju i za veš koju oparemo. Džabe novo kupit, kad e, za mjeg dana požuti možeš ga baciti. Vodovodna mreža bit će obnovljena u Orlovači i dijelu Urija između Prvomajske i ulice Milana Vrhovca. Izgrađena je prije 60 godina i njen kapacitet nije dovoljan. Neki mještani iskopali su bunare i ugradili pumpe za vodu. Ranko Jakovljević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Orlovača. Ovdje je faktički neophodna hitna rekonstrukcija ove mreže i da se dovede novo napajanje, da se tu proveća obmi vakum cijevi ili tu sada fi stotinu, znači to je mali, mali promjer. Realizacijom projekta Bolje snabdjevanje trebalo bi da dobije 650 domaćinstava. 350 prvi put bit će priključeno na gradski vodovod. Dragoslav Kabić, direktor vodovoda Prijedor. Cijel vode su dotrajali, imamo velike gubitke na mreži, što prouzrokuje i lošije vodosnabdjevanje, a sa rekonstrukcijom ovog, ovih projekata, odnosno te postojeće mreže, dobit ćemo uredno snabdjevanje za preko 950 domaćinstava. Aleksandar Čobot, načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti delatnosti grada Prijedora. Trenutno e, se odvija faza pripreme tenderske dokumentacije za izradu najpovoljnijeg izvođača radova i tu je e, očekuje se već naredne sedmice objava tendera i nakon izbora najpovoljnijeg izvođača i uvođenje istog u radove i same radovi. Projekat je vrijedan 2,4 miliona maraka, 65% je kredit kod Evropske investicione banke, a 35% grant Evropske unije iz investicionog okvira za Zapadni Balkan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković i španac Carlos Alcaraz igraju finalni susret na Wimbledonu. O tome i Evropskom futbolskom prvenstvu Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobar dan. Dobar dan. Nakon sati 15 minuta igre u finalu Wimbledona, španac Carlos Alcaraz stekao je prednost od 2-0 u setovima protiv Novaka Đokovića i u prvom i u drugom setu španac je bio bolji sa 6 prema 2, a po dva puta osvojio je gem na Đokovićev servis. Ovo je inače Đokovićevo 37. Grand Slam finale, 10. na Wimbledonu, a do sada ima 24 titule, dok Alcaraz ima 3 Grand Slam trofeja u karijeri, po jedan Wimbledon US Open i Roland Garros. Večera se u Berlinu završava Evropsko futbalsko prvenstvo utakmicom reprezentacija Španije i Engleske. Početak utakmice na Olimpijskom stadionu zakazan je za 21 čas. Španija je do sada tri puta bila šampion Evrope, a posljednji put to im je uspjelo 2012. godine. Englezi nikada nisu osvojili šampionski pehar, a u jedinom nastupu u finalu prije tri godine poraženi su od Italije. I narednih dana sunčano i veoma toplo, lokalno mogući kraći pljuskovi. Meteorolog Milica Đorđević. U 14 časova Čamerno imala 29 stepeni, 31 Kalinović, Kneževo, Ham, Pjesak, 32 Sokolac, 33 Gacko, Markonjić grad, Novi grad, Prijedor, Ribnik, 34 Banja Luka, Srbac, 35 Bijeljina, Bileća, Trebinje, Šipovo, 36 Doboj, 37 Foča, 38 Rudo i danas ponovo najtopliji Višegrad sa 39 stepeni u 14 časova. Tokom popodneva se nastavlja vruće vreme uz dosta sunca, ali i razvoj oblaka koji će prvo na zapadu, zatim i na jugu istoku doneti povremenu kišu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će biti nešto češće u brdsko-planinskim predelima, a uveče će se povremeni pljuskovi premeštati ka severu, tada nije isključeno pojava lokalnih nepogoda samo ponegde. Sutra pretežno sunčano i vruće, u mnogim predelima ponovo se noće se očekuje tropska noć, kada će minimalna temperatura ostati iznad 20 stepeni. Sutra tokom popodneva i dalje nestabilno kada će biti uslova za povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, opet od zapada ka jugoistoku i ponovo nešto češće pojava pljuskova u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura bez značajne promjene od 34 do 39 stepeni u višim krajima od 28. Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Donald Trump ranje na skupu u Pensilvaniji, napadač ubijen. Bivši predsjednik poručio Amerikancima da je sada najvažnije da budu ujedinjeni. Brojni domaći i svjetski lideri osudili atentat na Trumpa uz jedinstvenu ocjenu da za nasilje nema opravdanja. Helikopterski servis gasi požar u gasku. Gašenje otežava nepristupačan teren i jak vjetar. Španija i Engleska večeras igraju finale Evropskog futbolskog prvenstva. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank. radio Republike Srpske. 16 časova, 45 minuta, slušate uh, radio Republike Srpske, ja sam Dali Dalibor Dafinčev, novinar sportskog programa, pratimo odešavanja na finalnom meču Wimbledona uh, u Londonu gdje Novak Đoković igra protiv Carlos Alcaraza. Đoković je nakon gema koji je trajao tačno 10 minuta uspio da slomi otpor Španca koji je napravio tek drugu uh, grešku na meču uh, E, prosto neverovatna statistika Đoković je i drugi servis game svoj uspio da dobije e, je, a i prvi onaj game je trajao 8 minuta mučio se strahovito Đoković kao i tokom čitavog meča na svoj servis ali ovog puta uspio da dobije svoja prva dva servis gema i da povede 2-1 inače u Alcarazovom gemu imao je Novak 0-30 ali je onda promašio jednu važnu loptu, Alcaraz je onda bolje servirao, dakle Đoković e, je e, uspio da produži e, trajanje meča do sada ovo e, ukupno 21 minut traju samo ova tri gema, inače prvi set trajao je samo 40, a drugi 35 minuta, sada 22 minuta, e, samo ova tri prva e, gema, dakle Đoković će naravno pokušati sada da pojača pritisak na Alkarazov servis jer je to jedino što mu preostaje. Inače Novak Đoković je čovjek koji je najviše puta u karijeri od svih igrača uspio da se vrati na Grand Slamovima nakon 0 prema 2 i dobije meč. E, to je uspio Đoković e, čak 12 e, puta do sada u karijeri u raznim fazama Grand Slam mečeva. Očinio je to i u finalima. Sjetite se samo poštovani slušalci onog čuvenog finala Roland Garrosa kada je gubio protiv Cicipa sa 2-0 u setovima i na kraju uspio da dobije meč sa 3-2. Bilo je to prije Eh, četiri godine, eh, eh, odnosno tačno pet godina i od tada Cicipas nije ni jednom ušao u Grand Slam finale od tog poraza <clears throat> od Novaka Đokovića koji je u London došao sa, ispraćen sa sumnjom mnogih jer je prije tačno 38 dana imao operaciju meniskusa koljena, sa njim je došao i fizioterapeut koji je radio sa njim u Francuskoj na oporavku. A Đoković do sada nije pokazao e, nikakve slabosti, iako je na početku, kako je sam rekao, imao problema sa kretanjem i kako je turnir e, odmicao, igrao je E, sve bolje danas e, je definitivno u prva dva seta odigrao najslabije do sada na turniru, a Alcaraz najbolje jer je on bio taj koji u uvodnim fazama imao e, turnira velikih problema. Đoković je uh, sada fenomenalno odigrao game bez izgubljenog poena na servis Carlosa Alcaraza uh, osvojio Eh, i eh, na kraju eh, ipak 2 prema 2. Dakle, rezultat je 2-2. Za sada i jedan i drugi drže svoj servis, a Novak Đoković će u nastavku imati priliku da produži meč i unese još neizvjesnosti. Muzika marketing. Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše. Panteon, vaš ključ za digitalizaciju. Podrška Data Lab partnera u Republici Srpskoj je tu za vas. Pripremite na vrijeme svoje poslovanje za promjene koje dolaze. Pozovite 066 088 308 za više informacija ili sastanak. See you soon!